Book 2 31 31 რესტორანში მესამე რესტორანში 3 ცივი კერძი მსურს ცივი კერძი მსურს სალათა მსურს სალათა მსურს სუპი მსურს სუპი მსურს დესერტი მინდა დესერტი მინდა ნაყინი მინდა ნაღებით ნაყინი მინდა ნაღებით მე მინდა ხილი ან ყველი მე მინდა ხილი ან ყველი ჩვენ საუზმე გვინდა ჩვენ საუზმე გვინდა ჩვენ სადილი გვინდა ჩვენ სადილი გვინდა ჩვენ ვახშამი გვინდა. ჩვენ ვახშამი გვინდა. რას ისურვებთ საუზმეზე? რას ისურვებთ საუზმეზე? ფუნთუშას ჯემით თუ თაფლით? ფუნთუშას ჯემით თუ თაფლით? ორცხობილას ძეხვით თუ ყველით? ორცხობილას ძეხვით თუ ყველით? მოხარშული კვერცხი? მოხარშული კვერცხი ერბო კვერცხი ერბო კვერცხი ომლეტი ომლეტი თუ შეიძლება კიდევ ერთი იოგურტი თუ შეიძლება კიდევ ერთი იოგურტი თუ შეიძლება კიდევ მარილი და პილპილი თუ შეიძლება კიდევ მარილი და პილპილი თუ შეიძლება კიდევ ერთი ჭიქა წყალი თუ შეიძლება კიდევ ერთი ჭიქა წყალი